يا فتى الإسلام ماذا غيرك غيرا أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك Draga braćo, vidiš čovjeka kako sjedi i razmišlja. Kako da na kraju mjeseca dođem do para. Kada djeca porastu, gdje će živjeti? Subhanallah, pa kada djeca porastu, pa oni imaju gospodara koji će se o njima brinuti. كيف تنفو يا فتى توحيدي هل هيا الأعداء في درب الشراب Kao što kaže Muhammed ibn Ka'b al-Quradi kada je udijelio imetak na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, pa su mu rekli da si nešto ušparao, da si nešto ostavio za tvoju djecu. Pa je rekao, ne, već ću ovaj imetak ušparati za sebe, a Allaha subhanahu wa ta'ala o znacima navoda ušparati za svoju djecu. كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيا الأعداء في الدرب الشراب Kada danas pogledamo, draga braćo muslimane, i stanje u kojem se nalaze, gotovo da nećeš naći čovjeka koji živi svoj dan, dan kojeg je dočekao. Svi iščekuju sutra, a zaboravljaju da možda neće upotpuniti ni taj dan u kojem se nalaze. Kana fi dunja balaman damisan, بئست الدنيا وبئس المعتراك Dragi brate, da bi stigao do Allahovog želja u ala zadovoljstva, živi dan po dan, učini svaki dan kao cilj kojim ćeš stići do najvišeg stepena u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala.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 Neka je salavat i selam na Muhammed Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegovu porodicu, ashabe i sve mu'mine koji ih u dobru slijede do sudnjega dana. A zatim, draga braćo, nastavljamo da u okrilju ovog ciklusa put ka oprostu milostivog gospodara, govorimo o osnovama koji se mu'min, vjernik, treba pridržavati na svom putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala i ka ahiretu. Prethodno smo već govorili o pet osnova, a večeras uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć govorimo o šestoj po redu osnovi, koja, kao što i sami vidite, glasi, vodi računa o svom danu. Draga braćo, uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala nas nije stvorio na ovom dunjaluku ni zbog čega drugog, osim da bi njega uzvišenog obožavali, da bi njemu uzvišenom i bade činili. Pa kaže Jalla wa ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Džinne i lude sam stvorio da mi me obožavali. Ili još bolje i preciznije, džinne i lude nisam stvorio osim da bi mi činili ibadet, da bi mene, da bi mene obožavali. Zatim je uzvišeni i milostivi gospodar propisao obaveze, te kalif, svome robu i obavezao ga onim što je u stanju podnijeti. Kaže plemeniti gospodar, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ A da je Allah htio, mogao je propisati ono što vam je teško. To jest da je Allah htio, stavio bi vas na poteškoće i muku. Međutim, on uzvišeni kaže Juridu Allahu bikumul yusr Wala yuridu bikumul usr Allah hoće Allah želi da vam olakša A ne da teškoće imate I kaže isto tako Yuridu Allahu an yuhaffifa ankum Wa hulikal insanu da'ifa Allah vam želi olakšati A čovjek je zaista stvoren Stvoren slabim Od Allahuma dželle vala milosti i blagosti, draga braćo u šerijetskim obvezama, jeste i to što te je Allah dželle vala obvezao svakog dana obavezama samo tog dana. Obavezama samo tog dana. Zato je zulum roba prema samom sebi i svojoj duši da nosi brigu sutra. Stoga, ako na primjer klanjaš jaciju, Allah dželle vala te više neće pitati, neće od tebe tražiti ni jedan fars sve do sabaha. Svako vrijeme ima svoj fars, svoju obavezu, a Allah ala ne traži od tebe osim fars tog vremena kojeg dočekaš, u kojem si živ. On ne traži od tebe sutrašnju obavezu, već samo današnju. Ako bi ti, na primjer, sada, dragi brate, preselio, sada, poslije jacije, prije nego što dočekaš sabah, Allah subhanahu wa ta'ala te ne bi pitao za sabah. Allah te ne bi pitao za saba. Također ako bi preselio prije nego li prođe čitava godina, Allah dželjavo ala te neće pitati o zekijatu te godine. Kada bi živio čitav život i tvoj metak ne dosegne nisab, ne dosegne količinu nakon koje je čovjek dužan izdvojiti zekijat, Allah dželjavo ala te ne bi opet pitao o zekijatu. Sve to je od Allahove dželjavo ala milosti. I zato je rekao od zulma roba prema samom sebi i svojoj duši da nosi brigu sutra, da nosi teret, teret sutra. Danas vidiš čovjeka, draga braćo, vidiš čovjeka kako sjedi i razmišlja. Kako da na kraju mjeseca dođem do para? Kada djeca porastu, gdje će živjeti? Subhanallah. Pa kada djeca porastu, pa oni imaju gospodara koji će se o njima brinuti. I tako čovjek, draga braćo, nosi brigu i obuzet je njome, a ne svojim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala. Zauzet je svojim brigama, a zaboravlja na ahiret. Zaboravlja na Allaha subhanahu wa ta'ala na susret sa njim i na danu kojim će polagati račune pred svojim gospodarem. Vidiš oca u našem vremenu, nažalost, kako je preokupiran kupovinom parčeta zemlje kako bi svojoj djeci napravio kuću. Zauzet je njihovom dunjalučkom srećom i rahatom, te pod pritiskom tih problema zaboravlja da im ukaže na put ka Allahu, da ih upozna sa putem koji vodi ka Allahu dželja i njegovom zadovoljstvu subhanahu wa ta'ala. Subhanallah ila azim. Omer ibn Abdulaziz je imao 11 muške djece. Dakle, mimo ženske imao 11 muške djece. Kada mu je došla smrt, njegov pisar, Ređa ibn Hajve, mu reče Kada bi nekomu poručio svoju djecu kako bi neko vodio računa o njima i izdržavao ih. Ređa mu je to rekao, draga braćo, jer je Omer ibn Abdulaziz ostavio iza sebe samo deset dirhema. Subhanallah, emirul mu'minin, riznice dunjaluku o njegovim rukama prilikom svoje smrti ostavlja 11 djece, muške djece i samo 10 i samo 10 dirhema. Omar ibn Abdul Aziz rahimehullahu ta'ala mu reče: "Ne, tako mi Allaha neću ih nikomu poručiti mimo Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer ako budu dobri, pa Allah dželle ve ala sabrine brine o dobrim robovima svojim. Allah subhanahu wa ta'ala sabrine brine o dobrim robovima svojim. Ovo je dakle ispravno svatanje. Fiqh Omara ibn Abdul Aziza rahimahullahu ta'ala jer uzvišeni dželle ala kaže ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب a onaj ko se Allaha boji Allah će mu izlaz i svake situacije podariti i obskrbiti ga odakle se odakle se i ne nada i kaže dželle ala inna waliyya Allah الذي نزل الكتاب موي زاشتتنك يا الله سبحانه وتعالى كوي يبياوي وكيغو وهو يتولى الصالحين i on je taj koji se brine o dobrim robovima, o dobrim robovima svojim. Pa kaže dale Omer ibn Abdul Aziz, rahimahullahu ta'ala, pa ako budu dobri, Allah će se brinuti o dobrim robovima svojim. A zatim je okupio svoju djecu i rekao, ja umirem, a ništa vam nisam ostavio, ali nećete proći pored jednog muslimana, a da neće znati da ima pravo prema vama. Da on ima obavezu da ima pravo prema prema vama. Ove zadnje riječi Omara ibn Abdul Aziza su jako lijepe riječi, draga braćo. Kada ostaviš dakle svoju djecu, a ljudi su te zapamtili po dobru, pa kada tvoja djeca prođu pored njih govore Allahum marham eba, Allahu smiloj se njegovom ili njihovom ocu, zaista je on bio zaista je on bio dobar čovjek. Dakle, draga braćo, to je pravi roditelj. Roditelj koji je spoznao put ka Allahu subhanahu wa ta'ala, a zatim i svojoj djeci ukazao na taj put, a ne roditelj koji je protračio svoje dane i posvetio se Dunjaluku. I posvetio se Dunjaluku. A čudo biva još veće onda kada vidiš kako taj roditelj, kad god radi kako bi zadovoljio svoju djecu, ona nisu zadovoljna. Tako se problemi i brige još više povećavaju, a da se on i njegova familija, a da se on i njegova familija, da su se svi oni posvetili Allahu dželle ala, ti problemi, ti problemi bi bili riješeni. Ali čovjek razmišlja ne samo o sutra, čovjek razmišlja unaprijed 10, 20 i 100 godina. Brine se za rizik drugog, Subhanallah, zar je rizk draga braćo u rukama ljudi? Koliko je onih roditelja? koliko je očeva koji su ostavili svoje sinove siromašne, koji su ostavili možda svoje sinove kao jetime i nisu im ništa od imetka ostavili u njihovim rukama, a zatim su ovi nakon toga postali milioneri ili milijarderi i tako dalje i tako dalje. I s druge strane, koliko je oni koji su preselili, a svoju djecu ostavili, ostavili bogatom, najvećim bogatašima. Međutim, pored toga, to im nije koristilo jer su protraćili i metak svoga oca potrošili na haram i možda na kraju došli do prosjačkog prosjačkog štapa. Dakle, rizik je Allahovim subhanahu wa ta'ala, Allahovim subhanahu wa ta'ala rukama. I zato, kao što kaže Muhammed ibn Ka'b al-Quradi, kada je udjelio i metak na Allahovim subhanahu wa ta'ala putu, pa su mu rekli da si nešto ušparao, da si nešto ostavio za tvoju djecu, pa je rekao, ne, već ovaj imetak ušparati za sebe, a Allaha subhanahu wa ta'ala po znacima navoda ušparati za svoju djecu. To jest ovaj imetak će ušparati za sebe time što će ga udjeliti na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu i na taj način sačuvati kod Allaha djela wa ala, naći ga na ahiretu ušparati i naći na ahiretu a sačuvati Allaha to jest ušparati Allaha subhanahu wa ta'ala ako se možemo tako izraziti za svoju djecu to jest Allah subhanahu wa ta'ala će se nakon toga pobrinuti pobrinuti o mojoj djeci. I zaista pogledajte draga braćo u suri El Kah kada Allah subhanahu wa ta'ala govori o dva jetima kada je Hidra alaihi salam popravio zid Kaže Hidr nakon toga, kada ga je Musa a.s. upitao o razlogu zašto je popravio taj zid kada su ljudi odbili da ih ugoste, pa mu je Hidra a.s. rekao da je to zid oca, dobrog oca koji je ostavio dva jetima, a ispod kojeg je bilo blago, pa je Hidra a.s. htio da popravi taj zid sve dok djeca ne porastu i ne uzmu i metak i blago kojim je ostavio njihov, koje je tu ostavio njihov, njihov dakle, njihov otac. Pogledajte kako Allah subhanahu wa ta'ala štiti, dakle, draga braćo, štiti i metak djece kojem je ostavio njihov roditelj čuva ga onda kada roditelj čuva Allaha subhanahu wa ta'ala to jest vodi računa o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri kada danas pogledamo draga braćo muslimane i stanje u kojem se nalaze gotovo da nećeš naći čovjeka koji živi svoj dan dan kojeg je dočekao svi iščekuju sutra a zaboravljaju da možda neće upotpuniti ni taj dan u kojem se nalaze zato kaže Abdullah ibn Omer radijallahu anhum Iza asbahte fela tentadir al masa Wa idha amsayta fela tentadir al sabah Kada osvaneš ne čekaj noć I kada omrkneš ne čekaj Ne čekaj zoru, ne iščekuj zoru, to jest računaj kao da ćeš preseliti u tom danu ili pa kao da ćeš preseliti u toj noći. Ljudi gledaju na sutra, a ne žive danas. Pogledaj oko sebe, pa da vidiš ljude kako žive i kako su njihova srca vezana za sutra. Zato, dragi brate, da bi stigao do Allahovog želja vala zadovoljstva, živi dan po dan, učini svaki dan kao cilj kojim ćeš stići do najvišeg stepena u džennetu gospodara subhanahu wa ta'ala. Počni novi dan od sabaha i računaj kao da ti je to posljednji dan u tvom životu. Tada ćeš normalno sebe upitati koju stvar treba, da, treba prvo uraditi. Šta da prvo uradi? Teoba, pokajanje, Da se pokajem Allahu subhanahu wa ta'ala. To je prva stvar koju čovjek treba uraditi. Draga braćo, ima li nekog od nas koji danas, koji sada večeras želi da se pokaje? Ako neko kaže da ja želim da se pokajem, onda postavljam pitanje od čega? Od čega se kaješ? Ako kažeš od svakog grijeha, kažem nisi iskren. Ko kaže da se pokaja od svega, taj nije iskren. Dragi brate, preciziraj i reci od koje grijeha se kaješ od pogleda u žene koje ti je zabranjeno gledati, od laži, od cigara, od spavanja za sabah namaza, od kamate ili možda od nifaka da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, od čega se kaješ? Od haram jela i pića, od brijanje brade, od, od, od čega se kaješ Allah subhanahu wa ta'ala? Evo, evo i druge prilike ili drugog načina kako da se pokaješ. U ovom trenutku, još sad dogovorimo, priseti se velikog grijeha, velikog i teškog grijeha kojeg činiš i pokaj se od njega. Hajde da svi draga braćo razmislimo o velikom grijehu kojeg činimo i pokajimo se Allahu subhanahu wa ta'ala od njega. Sada, sada u ovom momentu, u ovom trenutku, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ukabuli našu teobu, da sapere naše grijehe i da usliša naše i da usliša naše dove. Da, dragi brate, počni od danas, Počni od večeras i reci Danas ću se pokajati od tog i tog grijeha Danas ću se pokajati od gledanja u haram Obećanje, obećanje, reci obećanje gospodaru moj između tebe i mene. Danas ću oboriti svoj pogled pa šta bude neka bude. Danas ću proučiti džuz 2 ili 3 iz Kur'ana. Danas ću postiti danas ću udjeliti kao sadaku 5 eura i tako svakog dana upitaj sebe šta ćeš danas raditi. Jer na taj način ti zacrtavaš jasan plan rada u Allahove subhanahu wa ta'ala vjeri. Svakog dana radiš nešto novo te tvoj život ima smisla, ima smisla i cilja. Kaže Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala Od kako noge roba kroče na ovaj dunjaluk, on putuje ka svome gospodaru, Allahu subhanahu wa ta'ala. Dužina njegovog puta je život kojeg mu je Allah želeo ala propisao. Zatim je Allah dao noć i dan kao stepene i periode njegovog puta na ovom dunjaluku ka uzvišenom gospodaru subhanahu wa ta'ala. Svaki dan i noć predstavljaju stepen ili period, te ih čovjek prelazi jedan za drugim sve dok ne završi svoje putovanje. Pametan i oštrouman je onaj ko svaki stepen i period stavi pred svoje oči. Dakle, period u kojem se nalazi, stepen u kojem se nalazi, stavi sebi na um, pred svojim očima. Dakle, zanemari sljedeće stepene koji dolaze, već se posveti stepenu u kojem se on trenutno nalazi i vodi računa o njegovom savlađivanju uspješno i sigurno. Pa kada pređe jedan stepen, krene za drugim. Krene na drugi stepen. Na taj način čovjek ne gaji dugu nadu niti mu srce postaje okorijelo, niti ga proganja odlaganje i odgađanje, već svoj život smatra jednim periodom i stepenom, te se trudi da ga pređe na najbolji mogući način. Jer kada se čovjek čvrsto uvjeri u kratak period života i brzinu njegova prolaska, njegova duša tada lakše čini dobra djela. Pokorna je i priprema sebi obskrbu, takvaluk od dobrih djela. Pa kada pređe, kaže Dalibnu Kajim, kada pređe jedan period, i dočeka drugi i dočeka ga na isti način, dakle kao i prvi, sada se posveti tom drugom periodu i ne obraća pažnju na treći, četvrti i peti, već njih čeka kada oni dođu na red. I uvijek tako postupa sve dok ne pređe sve periode svoga života i nakon toga zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na svom trudu i dijelu kojeg je pripremio za dan u kojem će mu i kako biti ta dijela potrebna. I kada osvane zora ahireta, i nestane tmine dunjaluka, tada će biti zadovoljan svojim dijelom, a briga će nestati. Pa kako je samo lijepo kada čovjek dočeka dan u kojem blista njegova zora, a i njegov uspjeh je očigledan. Završen citat, završene riječi Ibnu Kajima, rahimeullahu ta'ala, iz njegove knjige Tariku El Hijretain. O čemu nam govori, dakle, draga braća, o čemu nam govori Ibnul Qajim? Ibnul Qajim, rahimahullahu ta'ala, kaže da je ovaj život, da je on poput stepena i perioda i da svaki stepen trebamo prolaziti jedan za drugim, najprije se dakle posvetiti onom stepenu u kojem se trenutno nalazimo. Poput draga braćo studenta, poput jednog učenika koji uči, koji pohađa određeni kurs koji ima 10, 20 ili više stepena. Bilo bi glupo i nenormalno da učenik razmišlja o 10. ili 15. stepenu, a on se nalazi u prvom stepenu. Dakle, to mu neće koristiti naprotiv to će ga zamoriti jer kada vidi dakle šta je sve u desetom stepenu šta sve treba uraditi i tako dalje, to će ga možda odvratiti od njegovi, od njegovih studija. Ali ako se posveti svakom stepenu posebno, pa na početku kada krene sa prvim stepenom, dobro njega savlada i vodi računa o njemu, izvršava ono što se traži od njega da se izvrši u tom stepenu, pa kada završi prvi, krene na drugi, pa treći, četvrti, peti i tako redom, sve dok dakle ne prolazi jedan stepen za drugim i na taj način će mnogo lakše i bolje i uspješnije prelaziti stepen stepene jedan za, jedan za drugim. Isti je slučaj, draga braćo, i sa potovanjem. Ako čovjek krene na hadž, ako krene na, ako krene na hadž, ako odma gleda rastojanje, draga braćo, na primjer, od Balkana, od Sarajeva ili nekog drugog grada do Mekke, onda će mu razdojanje izgledati ogromno, dugo. Ali ako krene da svaki period prelazi polako, svaki stepen, svaku razdalinu polako, najprije se posvije, dakle, prvoj razdalini, od Sarajeva pa do Kosova ili Makedonije, pa zatim nakon toga drugi dio do Turske, pa zatim Sirija, Jordan i tako dalje, onda će mu put izgledati lakši i kraći i bolje će prolaziti. I bolje će, bolje će prolaziti. Ali reko, ako stalno gleda samo u zadnju tačku, Ako gleda gdje je Mekka, onda će mu put i te kako i te kako izgledati i te kako izgledati dug. Takav je slučaj dakle draga braćo i sa našim životom. Ako čovjek gleda u svoj završetak, u svoj kraj, onda će se njegova nada odužiti, onda će doći do odgazanja, do te svifa, pa će biti uradiću, pokajaću se, ću ću i tako dalje, uvijek će govoriti ovo ću, a istinu je rekla Ulema, istinu su rekli Selefu Salih kada kažu da je zaista ovo ću, ovo odlaganje jedna od najvećih i najjačih i blisovi lanatullahi vojski. Dakle, draga braćo, želimo da svaki dan napravimo kao zasebnu cjelinu koju ćemo živjeti i isplanirati. A što se tiče sutra, to nas sada ne zanima. Već kada nastupi, tada ćemo razmišljati o njemu. Ovdje, normalno, draga braćo, kada kažem ne razmišljati, ne razmišljati o sutra, u smislu nošenja brige sutra, šta će se desiti i kako će biti sutra. Dakle, da čovjek ne nosi brigu sutra, ne u smislu da ne razmišlja i planira dobra djela koja će, koja će učiniti. Ne, to je hajr. Zato čovjek još od sada, prije nego što nastupi hađ, pohvalno i dobro, Čak šta više obaveza koju u stanju da se priprema za obavljanje hađa, na primjer, da sakuplja i metak i ostalo što mu je potrebno za taj, za taj put. Ali da nosi i brigu šta će i kako će biti, da li će biti zdrav i šta će se desiti do tad i tako dalje i tako dalje, to je dakle zulum roba prema samom sebi i to je ono što Allah subhanahu wa ta'ala ne traži, ne traži od svoga roba. To je dakle što se tiče sutra. A što se tiče juče, ono je prošlo, tako da nas ni ono više ne interesuje. Mi smo sada u danas. Šta ćemo uraditi sa njim, sa ovo danas? Hoće li mu ga utrošiti o razmišljanju o juče ili o razmišljanju o sutra? Ili ćemo pak svoj život učiniti skladnijim cjelinama i prelaziti jednu za drugom pa da se urahatimo i mi, a i drugim. Dragi brate, Ako te je juče prošao namaz u džematu, odluči da ti danas ne prođe namaz u džematu. Juče nisi klanjao namaz skrušeno i smireno, na primjer. Niti si razmišljao i bio skoncentrisan na ono što učiš. Danas se osloni na Allaha subhanahu wa ta'ala i posveti se svom namazu. Živi dan u kojem se nalaziš. Izgradi i podigni svoj dan obavljanjem dijela kojima je Allah želeo ala zadovolan. Dijela koja te približuju njemu uzvišenom subhanahu wa ta'ala. Tako da ukoliko preseliš u ovom danu, da inša Allahu ta'ala budeš od stanovnika dženneta, da zaradiš džennet gospodara subhanahu wa ta'ala, molim Allaha subhanahu wa ta'ala da meni i vama podari, podari džennet. Kaže Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, godina je drvo, mjeseci su njeno granje, dani izdanci, sati lišće, a izdasi života su u stvari njegovi plodovi, plodovi toga drveta. Pa kome njegovi izdisaji budu u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, plodovi njegova drveta će biti ukusni, a kome njegovi uzdisaji budu u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, plodovi njegova drveta će biti, će biti gorki. Dragi brate, savjetujem ti i preporučujem oporuku imama Ibnu Kudame, rahime ta'ala, koji kaže, obratite pažnju, draga braćo, na ovaj i tekako dragoceni vasijet Ibnu Kudame, imama Ibnu Kudame, rahime ta'ala, koji kaže, zato iskoristi, Allah ti se smilovao, svoj dragocjen život i vodi računa o svom dragocjenom vremenu. Znaj da je dužina tvoga života ograničena i da su ti i izdisaji ograničeni. Svakim izdisajem odlazi u stvari dio tebe. Život je kratak, Ono što je preostalo od njega je također malo. Svaki dio njega je dragocjeni dragulj koji se ne može nadoknaditi niti zamijeniti. Ovim kratkim životom zaslužuješ vječnost u nagradi ili u kazni shodno svojim dijelima. Stoga, ako uporediš ovaj život sa trajnom vječnošću, onda ćeš vidjeti da jedan uzdisaj iznosi više od milion godina u žicima za onoga ko bude dakle činio dobra djela. A ako je dunjaluk takav sprem ahireta, onda je bezvrijedan. Zato nemoj trošiti skupocjene dijamante svoga života osim u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i dijelima koja te približuju njemu uzvišenom. Kada bi ti imao samo jedan dragulj ovog dunjaluka, bilo bi ti teško kada bi ga izgubio. Pa kako da onda gubiš dragule i dragule, kako da tračiš svoje sate i kako da ne žališ za životom koji je prošao a koji se ne može a koji se ne može nadoknaditi od Omara ibn Zarra rahimeullahu ta'ala se prenosi da je govorio radite Allah vam se smilovao za spas vaših duša u ovoj mrkloj noći izgubljen je onaj ko izgubi dobro dana i noći a mahrum onaj kome je nešto uskraćeno je onaj kome je uskraćeno dobro dana i noći oni to jest noć i dan su put vjernicima ka pokornosti njihovom gospodaru a propast drugima zbog njihove nemarnosti prema sebi i svojim dušama. Stoga oživite svoje duše zikrom, spominjanjem Allaha subhanahu wa ta'ala, jer srca se zikrom oživljavaju. Koliko je oni koji ovu noć na kijamu provode i koliko je oni koji noć u snu provode, a koji će se kajati zbog svog dugog sna kada vide kakve sve keramete Allah subhanahu wa ta'ala sutra pripremio za pobožne robove svoje. Zato iskoristite, Allah vam se smilovao, saate, noći i dane, znajte da Allah dželjavala na vas motri i u svakom trenu i budite mu uvijek i budite mu uvijek zahvalni. Zato, dragi brate, ja od tebe, kako bi stigao do Allahovog dželjavala zadovoljstva, tražim jednu stvar, da se odvojiš od brige razmišljanja o sutra i onoga što će se u njemu desiti, jer ti ne znaš gajim A uzvišeni subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَا A čovjek ne zna šta će sutra zaraditi. Nemoj se plašiti za budućnost. Allah žele ala je s tobom. On te pomaže, jer on uzvišeni ne ostavlja pokorne robove svoje. Kaže žele ala Inna waliji Allahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Moj zaštitnik je Allah koji knjigu objavljuje i on se o dobrim robovima svojim svojim brine. Zato brigu sutra ostavi za sutra. Obskrba sutra je kod tvoga gospodara, a možda će doći sutra, a tebe neće naći. Allah žele ala, molim da meni i tebi podari lijep završetak. Zato vodi računa o danu kojeg si dočekao i uloži maksimum truda da se u njemu približiš Allahu subhanahu wa ta'ala, jer možda će to biti tvoj posljednji dan. Na kraju kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, požurimo ka Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovoj blizini, u kući selama, u kući mira, to je džennetu, u kojem nema ni muke ni napora. Ti se, o robe, nalaziš u vremenu između dva vremena, to je vrijeme u kojem živiš između onoga što je prošlo i onoga što dolazi. Što se tiče onoga što je prošlo, to popravljaš teobom, pokojanjem i istihvarom, a to je nešto što te ne zamara, što ti ne čini poteškoću. A što se tiče onoga što iščekuje što se tiče budućnosti nju popravljaš sustezanjem od grijeha što opet nije dijelo udova stoga ne predstavlja opet napor po tebe radi se samo o odlučnosti i iskrenoj namjeri kojom ćeš urahatiti svoje tijelo i srce stoga ono što je prošlo popravljaš teobom ono što je prošlo popravljaš popravljaš teobom a ono što te iščekuje popravljaš sustezanjem odlučnošću i iskrenim nijetom a udovi ovdje ne igraju nikakvu, nikakvu ulogu niti se zamaraju. Stvar je dakle u tvom životu, a to je vrijeme kojeg živiš, vrijeme u kojem se nalaziš, koje si doživio, koje je između ova dva vremena. Ako ga upropastiš, upropastio si svoju sreću i spas. A ako ga sačuvaš uz popravku dva pomenuta vremena, onda si uspio, dočepao se rahatluka, ledveta, i uživanja na i uživanja na ahiretu. Završene riječi, završen citat Ibn Qayma rahimehullahu taala iz njegove knjige El Fawaid. To je dakle dragi brate suština ove osnove ti o ti koji putuješ ka Allahu subhanahu wa taala vodi računa o svome danu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe, da nam se smiluje, da nas učini od onih koji vode računa o svoje danas. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pređe preko naših loših dijela, da oprosti naše greške i posrtaje. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam podari firdausul a'ala. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne svoje robove koji se bore na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu da bi riječ uzvišenog bila gornja, a riječ nevjernika donja. Molim uzvišenog subhanahu wa ta'ala da pomogne muđahide Iraka, Palestine, Afganistana i sve muđahide koji se bore na Allahom subhanahu wa ta'ala putu da bi riječ uzvišenog bila gornja a riječ nevjernika donja Ekulu kavli hada wa astagfirullaha li ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لذاته هل ترى عيش المعاصي أعجبا أمتي قد علقت فيك المنى فاستفق وانهض وغادر مضجعك عد إلى الرحمن في طهر تجد مركب النصر إلى العليا معك وترى الأبطال آساد الشرى تشتهي يوم الفداء أن تتبعا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشرى كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في درب الشراب نسأل الله صلاحا عاجلا إنما الغافل في البلوى هلاك قد كفانا ما مضى من بؤسنا ربنا اكشف ما بنا فالأمر لا يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك يا فتى الإسلام ماذا غيرك أنت للمجد وهذا المجد لك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشراك كيف تغفو يا فتى التوحيد هل هيأ الأعداء في الدرب الشرك